Jo, guld och godis, godis och guld. Jag är rik som ett troll, spelar ingen roll. Guld och godis, godis och guld. Stoppar munnen full för min egen skull. Jag är Lill-Trulsa, yo. Jag är bäst i världen, jag sätter mig på tvären. Jag svär jag är den rikaste, mäktigaste, tuffaste tjejen. Och ingen i skogen kan sätta sig på mig. De tror de är så speciella, men jag har fått dem att börja gnälla. Visst de är snälla men de tror de är nåt Har ni förstått? Godis är gott, allt guld jag fått Gör mig till tjejen som alltid bestämmer Jo det stämmer, jag kan trolla ingen nolla för kolla Jag har boken och den magiska drycken Kan trolla fram guld och glittriga smycken Kan trolla så att alla blir sten eller djur Vilken tur jag vet hur man ska göra, vi störa, förstöra och få dem att höra jag känner, de är inte mina vänner Jag är rik som ett troll, jag har koll Spelar ingen roll vad folk tycker och tänker För guldet det blänker Guld och godis, godis och guld Jag är rik som ett troll, spelar ingen roll Guld och godis, godis och guld Du stoppar munnen full för min egen skull Guld och godis, godis och guld Jag är rik som ett troll, spelar ingen roll Guld och godis, godis och guld Stoppar munnen full för min egen skull. Lilltrödsa tog med sig boken och drycken och gick ut. Men hon hade inte räknat med att fisen var vaken. Han hade sett henne trolla. Nu visste han vem det var som hade tagit boken och nu tänkte han följa efter henne. På vägen ut stötte han på Lollan. Hon hade en märklig uppfinning i händerna. Det var bli kärvmaskinen. Ja, hur tror ni att det gick nu då? Lollan tryckte på en knapp och en lukt av ruttna ägg spred sig. Lollan började gråta. Hon trodde att de återigen hade uppfunnit en maskin som inte fungerade. Men hör och häpna! Fisen tyckte att det luktade gott. Ja, om ni hade känt hur fisen själv luktar så hade ni kanske inte blivit så häpna. Och fisen kände hur någonting hände inom honom.